Allah žele šanu doziva svoje robove. Ja ibadi fattakun, o robovi moji bojte se mene. Ja ibadi fattakun, ja ibadi fattakun, ja ibadi fattakun. Naš gospodar nas doziva da se njega istinski bojimo. To je ono što se od nas traži. Istinska i prava bogobojaznost od Allaha te bareke ve ta'ala. Ja ibadi fattakun, zapamtite ove riječi da se od nas radi bogobojaznost prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala jer to je garancija spasa džahnemske vatri bogobojaznost je garancija da će se čovjek spasiti džahnemske vatri ja ibadi fattekun kaže uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala o robovi moji mene se bojite شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه Muslimanski studio Ikre vam predstavlja predavanje profesora Enesa Jolarđije na temu Prijetnja vatru.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 Ja, ejuhal ladina amanu, قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Ovi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatri, čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki, strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati i koji će ono što im se naredi izvršiti. Kaže Ibn Ketfir rahmetullahi ta'ala alaihi u komentaru riječi uzvišenog Allaha tabareke wa ta'ala Ja ejuha ladhina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ovi koji vjerujete sebe i porodice svoje čuvajte od vatre to jest naredite samima sebi, svojim ženama, djeci, braći, rodbini, poslužiteljima i poslužiteljkama, da Allahu budu pokorni, odnosno zabranite sebi i svima koji su skrenuli sa pravoga puta da griješe Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, podučite ih i odgajajte ih. Brinite se o njima po Allahovim propisima naređujte im da ih izvršavaju i pomažite im u tome. Kada vidite da neko griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, izgrdite ga i odvratite ga od toga. To je obaveza svakog muslimana da upozna one koji su pod njegovom nadležnošću s onim što im je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i šta im je on uzvišeni zabranio. Wa la ilaha illa Allah. Kakva li odgovornost za svakog pojedinca Koliko li mora da povede računa o sebi i svojoj porodici i onima za koje je on nadležan? وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون čije će gorivo ljudi i kamenje biti i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti koji se onome što im Allah subhanahu wa ta'ala naredi neće opirati i koji će ono što im se naredi izvršiti. Meleki koji se brinu o vatri su grube čudi. Iz njihovih srca Allah subhanahu wa ta'ala je iščupao samilost prema nevjernicima. Šidadun, snažni. To jest izuzetno su čvrsto građani, veoma su snažni. A njihov je izgled uznemirujući. Lica su im crna, a očnjaci im izobličeni. U srcu ni jednog od njih nema ni trun samilosti prema nevjernicima. Zato neka zna svaki onaj koji je zaboravio na svoga gospodara da je kazna njegovog gospodara teška i da su meleki čuvari džahnama zaista grubi i snažni i okrutni i da je njihov izgled uznemirujući. I neka ne zaboravi svaki čovjek svoju zadaću u životu na ovom svijetu. Neka dobro povede računa o sebi i svojoj porodici kada je u pitanju naređeno i kada je u pitanju ono što je uzvišeni Allah tebareke ve taala zabranio kaže uzvišeni fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu u'iddat lil kafirin onda sačuvajte vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje ona je pripremljena za nevjernike kaže uzvišeni wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin I čuvajte se vatre koja je za nevjernike pripremljena. A želite li da čujete ko je pravi gubitnik? Želite li da čujete ko je pravi istinski gubitnik? Ko je taj koji će doživjeti najveću tragediju? Kaže Allah tebareke ve ta'ala, قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ Reci, gubitnici su u istinu oni, koji na sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto, to je očevidan gubitak. To je jasan gubitak. Oni koji sebe i svoje porodice izgube na sudnjem danu. Potpuni gubitnici su oni koji na sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Kaže Ibn Kafir rahmatullahi ta'ala alaihi. Allah žele šanhu će ih razdvojiti od njihovih porodica. I nikada se neće sa njima sastaviti svejedno da li njihova porodica otišla u džennet, a oni u džehennem, ili svi bili naslanjeni u džehennemu, neće se sastati, niti će biti radosti kod njih. Evo prave tragedije, evo pravih gubitnika, to su oni koji su bili nevjernici u Allaha tabareke ve ta'ara. To su oni koji su preselili sa ovoga svijeta, činili su širku uzvišenom Allahu tabareke ve ta'ara. To su oni koji su se prikazivali kao muslimani, a bili su u osnovi nevjernici. to su oni koji su govorili la ilaha illallah a u svojim prsima su krili mržju prema Allahu njegovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i vjernicima. Odnosi se na munafike za koje je uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala kaže da su oni nevjernici i da je njihova kazna u najvećim dubinama džahennama. To su oni jednom riječju koji su zaboravili na Allaha tebareke ve ta'ala i oni će zapamtite biti najveći gubitnici na sudnjem danu jer će se rastaviti od svojih porodica i neće nikada više radosti okusiti upravo zbog toga što su zaboravili na svoga gospodina gospodara. A kako se i ne bi krvu petnim žilama ledila? Kada čuje kakvu je kaznu Allah tebareke ve ta'ala pripremio za nevjernike. Kako li je žestoku kaznu Allah subhanahu ve ta'ala pripremio za one koji su mu nepokorni. Wa la ilaha illa Allah. Svaki razuman insan, svaki onaj koji želi dobro i sebi i svojoj porodici, neka ne zaboravi da je obavezan biti pokoran svome gospodaru, da je obavezan čuvati sebe i svoju porodicu i sve one za koje je on nadležan, da ih čuva od vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Da im naređuje ono što je Allah naredio i da im zabranjuje ono što je Allah Đalešanu zabranio. Ne prepuštajte ni sebe, ni svoje porodice, ni one za koje ste nadležni, da oni rade što oni hoće. Kad je pusti mog sina, on je malo narastao, on je sad punoljetan, mene više nije briga za njim. A jeste briga, jer ti je tvoj gospodar naredio da vodiš brigu o svojoj djeci. A jesi li ga odgojio? pa da je on dočekao svoju punoljetnost u pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer se zaboravio na njega, pustio ga da griješi, pustio ga da odluta od pravoga puta i kada je postao punoljetan, da onako smireno i staloženo kažeš nije mene briga za njim. Jeste briga jer ćeš biti odgovoran svome gospodaru, jesi li mu pružio islamski odgoj, jesi li mu naredio sa sedam godina da namaz obavlja, jesi li ga sa deset godina išibao zbog propuštanja namaza i tako dalje. Ne zaboravite da smo odgovorni i za sebe i za svoje porodice na sudnjem danu. Ala zalika huwa al-khusran al-mubin. Eto to je očevidan i jasan gubitak. A zapamtite, mu'mini nikada neće izgubiti. Mu'mini nikada nisu gubitnici. Pa makar i izgubili bitku, oni su pravi istinski pobjednici. Jer ukoliko u životu na ovom svijetu budu i mučeni, zato će biti nagrađeni. Ako budu protjerani, zato će biti nagrađeni. Ako budu mučki ubijeni, zato će biti nagrađeni. Ako budu mučki ubijeni i poginuli kao šehidi, zapamtite, opet će im Allah želešanu da te počasti na sudnjem danu. I oni su istinski pravi pobjednici, bez obzira na onaj kratki ishod u životu na ovom svijetu. Jer Allah te bareke ve ta'ala je dao posebne počasti za one koji se njega istinski boje, a ne vjernici. Makar i bitku na ovom svijetu dobili, oni su poniženi, oni trpe kaznu bez obzira da li bitku dobili, oni će biti pravi gubitnici na sudnjem danu. A ako pak i poginu, prije nego li se pokaju, poginu kao nevjernici i odu Allahu Tebare Kvetara kao nevjernici, zapamtite, oni su tek onda pravi istinski gubitnici. A neka ne zaborave i munafici da je i za njih bolna patnja pripremljena. Upravo zbog toga što su nepokorni uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala i što pokazuju se kao muslimani, a u osnovi raduje ih svaka nesreća koja zadesi islam i muslimane. To je pravi nifak ili semjerstvo koje izvodi čovjeka iz okvira islama, da se čovjek pokazuje kao musliman, a da ga raduje nevjerstvo i da ga raduje odvraćanje od pravoga puta. Allah te bareke ve taala opisuje stanje nevjernika na sudnjem danu. Pa kaže lahum min fawqihim dhulalun min an-nar wa min tahtihim dhulal. Zalika yukhawwifu Allah bihi ibadahu. Ja ibadi fattaqun. Nad njima će biti naslage od vatri, a ispod njih naslage. Time Allah straši robove svoje, O robovi moji, ja ibadi fattaqun, o robovi moji, bojte se mene, Allah dželle šanhu doziva svoje robove. Ja ibadi fattakun. O robovi moji bojte se mene. Ja ibadi fattakun. Ja ibadi fattakun. Ja ibadi fattakun. Naš gospodar nas doziva da se njega istinski bojimo. To je ono što se od nas traži. Istinska i prava bogobojaznost od Allaha te bareke ve taala. Ja ibadi fattakun. Zapamtite ove riječi da se od nas traži bogobojaznost prema uzvišenom Allahu subhanahu ve taala. Jer to je garancija spasa džahennemske vatre. Bogobojaznost je garancija da će se čovjek spasiti džahennemske vatre. Ja ibadi fattakun, kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala, o robovi moji, mene se bojite. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala, govoreći o nevjernicima, lahum min džahenneme min hadun, wa min fauqihim gavaš, wa kedalike nedzir zalimin u džehennemu će im ležaj i pokrivači od vatre biti. Eto tako ćemo mi nevjernike kazniti. Pa i ležaj, pa i pokrivači, pa u svakoj situaciji kroz koju prođu, zaista će mučki biti kaženi i trpit će kaznu. I nikada, i nikada, i nikada, i nikada, i nikada, i nikada, i nikada, i nikada neće prestati to kažnjavanje nevjernika u džehennemskoj vatri. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب kada god njihove kože budu izgorile kaže Allah tebareke ve taala بدلناهم جلودا غيرها mi ćemo ih zamijeniti drugim kožama ليذوقوا العذاب da oni kušaju kaznu da oni kušaju patnju. I zaista je to prava tragedija. Zaista je prava tragedija da čovjek, iako mu je njegov gospodar podario razum, iako mu je njegov gospodar poslao Rasula sallallahu alaihi wa sallam, iako mu je njegov gospodar objavio knjigu po kojoj će postupati, iako mu je njegov gospodar stavio sve na raspolaganje da možemo biti pokoran, zaboravi na svoga gospodara i kada okusi patnju, onda će istinski da vidi moć i sil svoga gospodara. Ne zaboravite riječi svoga gospodara, ovi koji vjerujete. Čuvajte sebe i svoje porodice od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن غرد يا شبل الإيمان غرد وافدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد وافدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد وافدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كاجي أزفشني الله تبارك وتعالى وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر إسكريا ljudima samo opomena, a sekar je jedan od naziva džehennama. Tako mi mjeseca i noći kada mine i zore kada svane, on je zaista najveća nevolja. Ljudima je opomena, onome između vas koji želi pristupiti ili izostati. Kaže Al-Hasan, rahimahullahu ta'ala, za riječi uzvišenog, nevira lil bešar, on je ljudima opomena. Tako mi Allaha, Nije Allah ničim gorim upozorio svoje robove od nje, od vatri. Ničim gorim Allah Jalešanu nije upozorio svoje robove. O Allahovi robovi, kazna udvišenog Allaha Tebareke ve Teara je žestoka. A naša snaga je slabašna. Nemamo snage da se odupremo. Nemamo snage da izdržimo tu bolnu patnju. A koga šeitan zavara pa mu predstavi da je u mogućnosti držati patnju. Kada dođe svojoj kući, ako nema kojim slučajem naloženu vatru, neka upali koher. Pa kada se samo malo zagrije, neka nasloni svoju ruku. I neka se zapita, možeš li izdržati? Možeš li izdržati? Pa ako bude našao svoje tijelo da mu može izdržati, onda zaista je on snažan. Ali uvjeđen sam da nema onoga ko će to izdržati. Jer je to žestoka patnja i žestoka kazna.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 uzalud stvorio, uzvišen si ti i sačuvaj nas od kazne u vatri, gospodaru naš, onoga koga ti budeš u vatru bacio, već si ga ponizio, a nasilnicima neće biti pomagača onaj ko bude bačen u džahannamsku vatru, on je zaista ponižen. I neka znaju svi nevjernici, munafici, mnogobošci, neka znaju svi oni koji ne vjeruju Allaha tebareke ve ta'ala, da će biti na sudnjem danu poniženi ako se ne pokaju Allahu tebareke ve ta'ala. Pravo poniženje je nevjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala.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 Allahu akvar. Kakva li je uopće uporedba između stanovnika džahnama i stanovnika džanneta? La jestavi ashabu nari wa ashabu džanne. Nisu isti stanovnici vatre i stanovnici džanneta. La jestavi ashabu nari wa ashabu ljenne. Nisu isti stanovnici vatre i stanovnici ženneta. La jestavi ashabu nari wa ashabu ljenne. La jestavi ashabu nari wa ashabu ljenne. Nisu isti stanovnici vatre i stanovnici ženneta, o Allahovi robovi. Nisu isti bogobojazni i pokvareni. Nisu isti odani i poslušni Allahovi robovi i razvratni i nepokorni i neposlušni. Allahu moj, tebe molim da nas učineš od onih s kojima si ti zadovoljan. Allahu moj, učini nas od onih s kojima si ti zadovoljan. Allahu moj, budi s nama zadovoljan i s našim postupcima. Potpomozi nas da popravimo svoje loše postupke. Allahu moj, oprosti nam grijehe naše i pomozi islami muslimane u cijelom svijetu. Allahu moj, sačuvaj na žahnemske vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Allahu moj, sačuvaj na žahnemske patnje i svega onoga što si za nevjernike pripremio. Allahu moj, tebe molim da oprostiš i nama i našoj braći koja su nas pretekla u imanu. Allahu moj, tebe molim da potpomogneš islam i muslimana u cijelom svijetu. Allahu moj, pomozi ih protiv naroda nevjerničkog. Allahu moj, tebe molim da pomogneš islam i muslimane, a da poniziš svakog nevjernika, svakog munafika ili licemjera i svakog onoga koji više voli novotariju od sunnata tvoga Rasula sallallahu alaihi wasallam. Allahu moj, oprosti oprosti i nama i roditeljima našim. Allahu moj, tebe molim da uputiš i nas i porodice naša na, na pravi put. Allahu moj, učini nas od onih koji će biti ljubomorni na tvoje granice. Allahu moj, tebe molim da nas potpomogneš kod naređivanja na dobra odvraćanja od zla. Allahu moj, učini nas od onih koji će iskreno govoriti i u tvoje ime iskreno raditi. Allahu moj, tebe molim da ono što kažemo bude u tvoje ime i da ono što primijenimo bude u tvoje ime. Allahu moj, učini nas od iskrenih tvojih robova i potpomozi nas da samo istinu govorimo, da se za nju žrtvujemo. Allahu moj, tebe molim da nas nastaniš u džennetu sa poslanicima, šehidima i ostalim dobrim ljudima. Rabbena gfir lana, vali validina, vali mu'minina, jevme jakumu تعشق روحك هذا الذكرى أتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى أتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى تلقى الخير وتلقى الأجر تلقى الخير وتلقى الأجر آه. تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان أن تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان غرد يا شبل الإيمان فرد وافدح في القرآن فرد يا سجن الإيمان فرد وافدح في القرآن غرد يا شمل الإيمان غرد وافدح في القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان فالأزرق ذحب القرآن ورد يا شبل الإيمان يا غالي القرآن إن قلوبنا أقشى حوض الهدى المورود شنف مسامعنا إذا ذر بنا المسدود وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد